Petro antras laiškas. Simeonas Petras, Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas, gavusiems su mumis lygiai brangų tikėjimą mūsų Dievo ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus teisumu. Malonė ir ramybė te gausėja jums su Dievu ir mūsų viešpaties Jėzaus pažinimu. Jo dieviška galybė padovanojo mums visą, kas praverčia gyvenimui ir maldingumui pažinimu to, kuris pašaukė mus savo šlove ir jėga. Drauge jis mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptumėte dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugėdimo, kurį skleidžia pasaulyje geiduliai. Todėl parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę, dorybę pažinimą pažinimo susivaldymą, susivaldymų ištvermę, ištvermę maldingumą, maldingumu brolybę, o brolybę meilę. Kai šitie dalykai jumise gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. O kam jų trūksta, tas aklas ir trumparegis užmiršęs, kad yra apvalytas nuo savo senųjų nuodėmių. Todėl, broliai, dar uoliau stenkite sutvirtinti savąjį pašaukimą ir išrinkimą. Tai darydami jūs niekada neapsigausite. Šitaip dar plačiau atsivers jums vartai į amžinąją mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus karalystę. Todėl aš nuolat jums priminsiu šitos dalykus, nors jūs ir žinote juos ir esate sutvirtinti turimoje tiesoje. Aš laikau savo priedermę, kol gyvenu šitoje padangtėje žadinti jūs paraginimais. Žinau, kad veikiai ateis mano padangtės nugriovimo metas, kaip ir mūsų viešpas Jėzus Kristus yra man apreiškęs, bet aš pasistengsiu, kad ir man iškeliavus jūs kiekvienu metu galėtumėte tai prisiminti. Mat mes skelbėme jums mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir ateimą nemėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matė jo didybę. Jis gavo iš Dievo tėvo garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios didybės nuskambėjo jam balsas. Šitas yra mano mylimasis sunus, kuriuo aš geriuosi. Ta balsą mes girdėjome aidinti iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė. Pirmiausia, žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama – nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia, bet šventosios dvasios paakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu.